Pradžios knyga, dešimtas skyrius. Tai yra Nojaus sūnų, Semo, Hamo ir Jafeto palikuonis. Tvanui praėjus, jie susilaukė sūnų. Jafeto sūnus, Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras. Gomero sūnus, Aškenazas, Rifatas ir Togarma. Javano sūnus - Eliša, Taršišas, Kitimas ir Rodanimas. Iš šitų atsirado tautų grupės, gyvenančios savo žemėse, kiekviena su savo kalba ir pagal savo giminę savo tautose. Hamo sūnus - Kušas, Mitsraimas, Putas ir Kananas. Kušo sūnus - Seba, Havila, Sapta, Rama ir Septeha. Ramos sūnus - Šeba ir Dedanas. Kušui gimė ir Nimrodas, kuris tapo galingas žemėje. Jis buvo smarkus medžiotojas viešpatės akise. Todėl sakoma, smarkus medžiotojas kaip Nimrodas viešpatės akise. Jo karalystės pradžia buvo Babelis, Erechas, Akadas ir Kalnė Šinaro šalyje. Iš čia jis išvyko į Asiriją ir pastatė Ninevę, Rehobot Ira, Kelachą ir Reseną, tarp Ninevės ir Kelacho. Tai yra didysis miestas. Micraimo sūnus, Ludas Anamimas, Lehabas, Naftoachas, Patrosas, Kazluhas, iš kurio kilo Filistinai, ir Kaftoras. Kanano palikuonis, pirmagimis Sidonas, Hetas, Jebusiečiai, Amoritai, Girgašai, Hivai, Arkai, Sinai, Arvadiečiai, Cemarai ir Hamatiečiai. Taip kanoniečių giminės išsiplėtė. Kanoniečių ribos tęsiasi nuo Sidono, Geraro kryptimi iki Gazos, Sodomos, Gomoros, Admos bei Cebuimo kryptimi iki Lešos. Tai Hamo palikuonis pagal jų gentis, kalbas, šalis bei tautas. Semas – visų Ebero sūnų tėvas, vyresnysis Jafeto brolis, taip pat turėjo sūnų. Semo sūnus – Elamas, Asūras, Arpachšadas, Ludas ir Aramas. Aramo sūnus – Ucas, Hulas, Getaras ir Mašas. Arpachšados sūnus – Šelachas, o Šelacho – Eberas. Eberas turėjo du sūnus. Vienas vardu Pelegas, nes jo dienomis buvo padalinta žemė, o antrasis – Joktanas. Joktano sūnus – Almodadas, Šelefas, Hatsarmavetas, Jarachas, Hadoramas, Uzalas, Dikla, Obalas, Abimaelis, Šeba, Ofyras, Havila, ir Jobabas. Visi jie yra Joktano sūnus. Jie gyveno nuo Mešos iki Sefaro kalno rytuose. Šitie yra Semo palikuonės, pagal jų giminės, kalbas, šalis bei tautas. Šitos yra Nojaus sūnų giminės, pagal jų palikuonis ir tautas. Iš jų atsirado tautos žemėje po Tvano.